ndabaramutse nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro bya hadisanganiro nangire ndabahe n'ikaze muri ano makuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuntu umwe yaraye apfuye hariwe n'imvubu ku mutumba rutuma wa komine n'intara ya rumonge hakaba hari ukutumvikana kucokorerwa iyo mvubu imaze kwica abantu batatu hagati y'abanyagihugu n'ikigo obepeye ubukene bw'ibikoresho n'abigisha ni zimwe mu ngorane zihanze ishuri nshingiro kanura ry'igihanga sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro nongere ndabayikaze muri makuru umuntu umwe yarapfuye ariwe n'imvubu ku mugoroba w'uyu wa gatandatu ku mutumba rutumo muri komine n'intara ya rumonge abanyagihugu ba muri ako karere ntibahuza gushika ubu nabo mu kigo bipeye gukingira kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Rumonge kucokorerwa iyo mvubu imaze kwica abantu batatu higakomeretsa kandi bane kuva uyu mwaka utanguye abanyagihugu bakabona ko yozitirirwa ahantu canke ikicwa ni mu gihe mu kigo BPEbo bavuga ko abo banyagihugu boreka kuja kuyivogera ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago yarashoboye guhunga abonye kwa kato ka bukuru Alex gaseswe n'iyo mvubu isa n'iyasaze imaze kumenyekana muri ako karere ka rutumo na muturirwa aho mbere bayitaziriye ni n'izina puci nk'uko warongoye umutumba rutuma bivuga mu gihe wa yarayepfuye abaye umuntu agize gatatu yishwe n'iyo mvubu kuva uyu mwaka utanguye bane bagakomereka muri bo babiri bakaba bakomeretse mu kiringo kitarenze iminsi itatu muri irindwi turangije abanyagihugu cyo kimwe n'abatware ku rutumo basaba ko iyo mvubu imaze guhatsa abarenga cumi muri uyu mwaka yicwa canke igashigwa mu ruhongore kuko ku bwabo ubuzima bw'umuntu busumbu bw'ibikoko kandi ko batoshobora guheba kuje muri tanganyika aho basanzwe bakura amazi basanzwe bakenye ku mutumba wabo mu nama merikiyoro ajejwe ibibanza bikingiwe mu kigo obepeye mu ntara ya rumonge wese uko abibona ashikiriza ko mu matohoza yakoze abanyagihugu aribo bavogera ahaba iyo mvubu bakayitera ubwoba iyo nayo ngo imaze kumva ko yatewe ikijya kwigwanira ikica n'abantu kandi bizwi bizwi ko itarya inyama ariko irisha ibyatsi we asaba nyabuna ko abaja ku kiyaga tanganyika bohweyutsa ko iyo mvubu itari mu micungararo ngo kuko inyuma y'iminota itarenga cumi n'itanu iraduga hejuru igahemuka gushika isaha zitatu z'igitondo cy'uyu w'imana ikiziga cy'uwo mugabo nticyari bwaboneke n'aho abarobyi n'abasirikare bakorera mu mazi bari mu byambu icaboneka mu micungararo gusa akaba ari iyo mvubu jean pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro Dagushimire jean Pierre Misago bamwe mu banyagihugu bakumbibe z'u Burundi n'u Rwanda mu ntara ya Cibitoke bavuga ko banezerejwe no kumva ko mushikiranganje n’i Burundi n'u Rwanda baganire ku kungene imigenderanire yosubira kunagurwa bamwe mu baganire na hadisanganiro bavuga ko imigenderanire ikimeze neza baba abarundi cyangwa abanyarwanda bakora imigambi yo kwiteza imbere bagasaba ko bobandanya baganira kugira ngo umubano bandanye umera neza hagati y'ivyo bihugu bibiri tubategabiri tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahorana kuva na mbere na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda we ahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi tugira twumengana amacakubiri atagira ahagarukira rero tukaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza nuko bavugurura amayira tukongera tukagenderanira abafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twahora kera mu makuru avugwa mu gisata c'ubudandaji ishyirahamwe ry'abadandaza bajabuka imbibe barasaba leta y'u Burundi gutera umukono ku mugambi w'ishyirahamwe ikomeza horohereza abadandaza bato bato Thierry Habyarimana aserukira ishyirahamwe ry'abadandaza bajabuka imbibe amenyesha ko mu gihe ayo masezerano yojaho yotuma abatari bake bahurumbira urudandazwa njabuka imbibe tumutega abiri iyo eh, kose ni umugambi w'ishyirahamwe komesa wo korohereza abadandaza bato bato karere umugambi watanguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho leta y'u Burundi na leta ya kongo na komesa n'izi asosiyasiyo zacu hagati y'u Burundi na kongo twahurira ubucumbura kugira ngo turabe ingene ubwo budanza bwokorohezwa icyo gihe rero amasezerano twari twavuganye ko leta ya kongo yaciye yashyira mu ngiro yaciye isinya ayo masezerano tukaba dusaba leta y'u Burundi nayo yuko yasinya kuko byo korohereza baca bajabuka imbibe mu gihe ayo masezerano yaba yasinwa ntawumenya neza impamvu iyo reko zitarasinwa ariko icyo tuzi ni uko ibindi bihugu bihanuriwe na kongo byashyitse mu ngiro abadanaza baho cyane ariko kandi twizera ko na leta yacu nayo kuko iki kibazo irakizi biciye mu bushikiranganji bw'ubudanji n'amahinguriro turibaza ko nabo bashobora kuraba nk'ino mu ngiro kugira ngo urudanza rubandanye rworoherezwa kandi n'abatari bake bagwinjiremo kuko ni intambamyi ku badandaza kuri ire kose yotuma abadandaza benshi bagwinjira mu rudanza rujabuka imbibe mu gihe yose inywa tubandaniriza n'amakuru yacu muyavugwa mu ntara ya gitega ingingo yafashwe na komine gitega yo kubakisha udutafari twabigenewe cyangwa amabuye n'isima mu bibanza biri hagati y'amazu n'amabarabara ya kaburimbo n'ay'amabuye yo mu gisagara cya gitega itariki irakurikizwa na bimwe mu bisata bya leta bifise amazu muri icyo gisagara bivugwa n'urongoye zone ya gitega yo mu gisagara aho anamenyesha ko n'ibisata bya leta bitegerezwa gushira mu ngiro iyo ngingo n'abanyagihugu bo mu ntara ya gitega bakaba bashima iyo ngingo ngo kuko ituma gutuma igisagara cy'umugwa mukuru wa Politiki gisa neza inkuru tubaza Gerard nibigira abanyagihugu baba mu gisagara cya gitega basaba ko ibisata vya leta bikorera igitega bifise amazu bikoreramwo yegereye amabarabara aherutse gusigwa kaburimbi ayandi yakubakishwa amabuye navyo nyene gushira mu ngiro ingingo y'abarongoye komine gitega yo kubakisha udutafari twabigenewe canke amabuye n'isima ibibanza biri hagati y'amabarabara n'amazu bikoreramwo nibo bari bakwiye gutanga akarorero keza kubera niyo leta nyene urumva ningo za leta nibo bari gutangura urumva nibo bari kutwereka akarorero bakatugira ibintu vyiza tukabarabira ko twega abanyagihugu basanzwe bisanzwe tukagira nk'ibyo baba bagize nabo kubera ubu turi muri kapitale politiki tukagerageza kwerekana yuko kapitale yacu politiki iteye imbere mu mabarabara imiserege ibintu by'imyavu ku ibarabara bikabura umujyi ukabona gutagata neza nubasaba yuko babanza kurabira akarorero kuri ba twege tugira inzu zacu tutari mu ruhara rwa leta bakaraba uburyo tubatse nabo bagaheza bakubaka kugira igisagara kibandanye gitagata cyose urongoye zone gitega yo mu gisagara butoye use Hussein akavuga ko n'ivyo bisata vya leta bitegerezwa gushira mu ngiro iyo ngingo agasaba ko ivyo bisata vyotangura kwisuganya asaba n'abanyagihugu batarashira mu ngiro iyo ngingo kwikubita gashi atari uko ngo akanywafu nywafu kazokora ni mu gihe abanyagihugu baba mu gisagara ca Gitega bashimishwa n'amabarabara yubatswe ya kaburimbi ayandi akubakishwa amabuye muri ico gisagara bagasaba ko nayo mu makartier batangiye amahera yo kuyubakisha amabuye haraheze hafi imyaka itanu nayo nyine yo kubakwa vuba igitega jean n'ibigira ku bwa radiyo isanganiro ubukono bw'ibikore ubukene bw'ibikoresho n'ubushakashatsi buke ari bimwe mu ntambamyi zituma abakorera mu bisata cy'ubutungane batisunga cyane amategeko mpuzamakungu mu bikorwa bajejwe bivugwa na Edouard Minani umuyobozi ajejwe ikigo cyo ubwenge abakorera mu gisata cy'ubutungane avuga ko bagoma bitaho kwigisha kugira ngo bose bamenye icyo ayo mategeko mpuzamakungu avuga mu vyo kubahiriza agateka kazina muntu akaba yabishikirije mu nyigisho zari zatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH kubakorera mu gisata cy'ubutunganiza zabereye mu ntara ya Karusi tumutegabiri dusanze ko abacamanza kenshi cyangwa abashingwamanza bakoresha gake amategeko mpuzamakungu yerekeye hagati y'akazina muntu keretse mu gisata bimwe bimwe twasanze aho bayakoresha naho nyine usanga kenshi ari ukutamenya iyo batayakoresheje usanga bifise ingaruka nyinshi haba mu gihugu mu gihugu cy'u Burundi canke muri mpuzamakungu ko kubega mpuzamakungu ni uko usanga rimwe rimwe iyo haje yo kuraba urugero igihugu keze ko mu kuriza amategeko y'akazina muntu mpuzamakungu ni uko usanga uburundi butera kwisigura ukisigura aho uje gushyira mu ngiro amasezerano bwateye ku gikumu ugasanga hari n'abantu baje mu rwego rwo gukurikirana ingene amazima akurikizwa n'igihugu icyo ari cyo cyose ugasanga ubundi bukaba burisigura hanyuma hagati mu gihugu nacyo usanga hari aho baca imanza cyangwa ugasanga imanza zicibwa zidakwije amategeko kandi yaramaze kwinjizwa mu mategeko agenga igihugu murabizi ko ingingo cumi n'icyenda ivuga yuko amategeko yose igihugu cyateye ko umukono yerekana ataragazira muntu aba ari nk'amategeko y'igihugu cyo gituma ubu turahimiza abantu bose bakora mu rwego abacamanza abashingwamanza bose kugira ngo bama yisunga mu kazi kabo ka misi yose turafise amikoro make kugira ngo tubashikire kugira tubigishe nk'uko bihagiye bimeze hanyuma twashaka nuko bibaye ngombwa ko bagitangura akazi mu isanzu abacamanza nk'abashikiza amanza abanditsi b'imanza bagutanga kwigishwa umwuga bagiye mu ngene umeze bakigishwa akarangamutima kawo abakigishwa n'ico bita akazi ka leta bakaba akazi kagiyemo kari akazi gakomeye kurikije amategeko yo ukwama uyasoma uhoza canke uretse naho usanga usigaye inyuma kuko biba bihinduka biba bihinduka cane amategeko ahinduka cane amakuru avugwa mu gisata c'indero risekanura ni ishure riri muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza riharugwamwo abanyeshuri majana abiri harimwo mirongo itandatu n'umwe bagendana ubumuga bwo kutabona abarirongoye bakamenyesha ko rihanzwe n'ibibazo bitari bike nk'ubukene bw'ibikoresho abigisha n'ibindi akaba ari mu gihe iryo shure ryari rirahimbaza kuri uyu wa gatandatu umunsi mpuzamakungu hariwe inkoni yera abatabona bakunda kwitwaza mu gutambuka inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana iryo shure ryisumbuye risekanura riri gihanga hano mu ntara y'ububanza rirarenza imyaka mirongo itatu ribayeho ariko mu ntango ryatanguye kwiga ko abatabona gusa nk'uko abarezi baho babivuga mu nyuma ririga ko n'abandi kugeza n'uno munsi abarirongoye bamenyesha ko rifise ingorane zitari nke ngo harakunda kubura impapuro abatabona ko ariyo papier braille mu gifaransa harabuze kandi imashini zikoreshwa muri ubwo buhinga zibiri zonyene zihari ngo ntizikwiye n'imiburi iburi ngo haboneka izindi zitanu nk'uko umuyobozi wa risekanura abimenyesha Nestor Niragira aranavuga ko abigisha ari bake abanonosoye inyigisho z'abatabona bo ngo n'umwe rudende abandi bagenda bigishanya umwe yereka uwundi ico atazi eka n'ibifungurwa kenshi bitangwa n'abagira neza ngo ni bike kuri abo bana bashika amajana abiri harimwo mirongo itandatu n'umwe bagendana ubumuga bwo kutabona kuri uyu wa gatandatu iryo shure ryariko rihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inkoni yera inkoni ifasha abatabona iyo bariko baratambuka daniyeli ntiranyibagira arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu we nyene yize kuri iryo shuri risekanura ry'igihanga haraheze imyaka irenga mirongo itatu amenyesha ko abatabona bashoboye gukora ibyo ababona bashoboye ndetse no mu mashuri ngo hariho abagendana ubumuga bwo kutabona baronka amanota meza gusumba ababona na Caritas kabanyane bubanza radio isanganiro urakoze sipesi caritas kabanyana amagerenade ndwi ikarato yuzuye amasasu imyambaro ibiri birato by'igisoda n'ibindi byambarwa vya gisirikare nibyo bimaze kwegeranwa n'umugwi w'igihugu w'amaho ujejwe kurwanya no gukura ibigwanisho mu banyagihugu mu ntara y'amakamba kuva mu kwezi kwa mbere ukuno mwaka gushika mu kwezi kwa cenda guheze adalbert ninahazwe haserukira uwo mugwi makamba akamenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko atakwigumiza kw'ibigwanisho mu ntwaroho ho uko siko bayibona tarsise kabura umuhanuzi wa musitaneri wa wa komine kibago akaba yamenyesheje kuri uyu wa gatandatu ko hakiri bake bagifise inkoho bakazikoresha mu bugizi bwa nabi nk'ubusuma avuga ko abashingantahe biteguye gutanga intererano yabo kubijanye n'umugambi wo kunagura intahe yo kumugina nayo buramatari w'intara ya Mwaro akamenyesha ko abashingantahe bakora neza n'abatoye ku mitumba n'inkoto baza Laurent Ndikuriyo muri iyo miryango ijana n'ibiri yatiwe mu rwego rw'abashingantahe kuri uyu wa gatandatu imiryango mirongo ine n'itandatu iva muri komine kayokwe mirongo ibiri n'icyenda nayo niyo muri komine rusaka mu gihe hahimbajwe kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro umunsi mukuru w'abashingantahe ku rwego rw'igihugu buramatari w'intara ya mwaro mu masentare asaba abashinga ntahe kubandanya babungabunga amahoro batunganirize bose badasavye agatutu k'abagabo aranabasaba kwisunga amategeko abagenga hamwe n'ay'igihugu Adrien Sibomana arongoye urwego rw'abashinga ntahe mu gihugu avuga ko mu mugambi wo kunagura intahe yo kumugina abashinga ntahe ngo ntibakumiriwe abasaba nabo kutikumira bazotanga intererano yabo mu gihe bo bisabwa ah, n'abasaba kubakarorera mu kibano bagire ingendo inama n'ingingo mu ntara ya Mwaro turabaramuka igihe tubaha n'ikaze muri makuru yanditswe n'ibinyamakuru umwidegemvyo ni ngombwa ugufungwa naco kikaza ubwa nyuma byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu ijambo ry'intangamarara ryo ku munsi wa kane bibuka umwaka uheze makuru bane b'ico kinyamakuru bari mu ibohero Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi na Egide Harerimana baciriwe na sentare nkuru ya Bubanza umunyororo w'imyaka ibiri n'igice bagiriwe n'icaha cyo gushaka bashaka kwifatanya bitagishoboka n'imigwi y'inkozi z'ikibi bagifatwa bari bagiriwe icyaha cyo gushaka kwifadikanya n'inkozi z'ikibi mu guhungabanya umutekano bitagishoboka icyaha cyahinduwe kamere mu nyuma nk'uko bivugwa n'abababuranira inyuma y'ukurengutswa no kwagirizwa icyo caha muri sentare y'intango ya ntahangwa abamenyesha amakuru bakaba bahisemo kutunguruza urubanza muri sentare ntahinyuzwa mu kiganiro cyo kinyamakuru cyahaye abamenyesha amakuru igihe bibuka umwaka uheze uretse bagenzi babo bafunzwe amenyesha amakuru iwacu bashikirije ko ifungwa rya bagenzi babo ririmo akarenganyo maze bagasaba ko bore kugwa ibyo mbere banahuriza ko hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita hagati ya y'akazina muntu Human Rights Watch hamwe n'amashirahamwe y'abamenyesha amakuru nka AF Jona Aber asanzwe akorera mu Burundi nkuko ibandanya vyandikwa na iwacu hamwe nka reporter sans frontières y'abamenyesha amakuru batagira imbibe hamwe n'umugwi w'igihugu jeje wateye akazina muntu CNDH yo asaba ko abo bamenyeshamakuru bore kugwa biciye mu kigongwe cy'umukuru w'igihugu itororokanizo ry'amakuru ABP naryo ryandika ko imigenderanire ishobora gusubira kuba myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda gifatiye ku mubonano wabaye ku munsi wa kabiri genekerezo rya 20 gitugutu wahuje abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu muri ibyo bihugu bibiri ku rubibe bihana mu buraruko bw'u Burundi igasenye nemba nkuko biri mu itangazo ryasozerewe umubonano mushyikirano wari ugamije gusubiza ku rutonde imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri ibandanye vyandika amakuru ashyikirizwa n'imyanya abakenyezi bibungenze barakeneye gusuzumwa ku buntu mu iradiyo icyo bita ekogarafi mu rurimi vy’igihugu bikandikwa mu nyuma kandi kandi n'ico kinyamakuru buhundiye ko inyuma y'iryo himiriza abakenyezi barenga ijana na mirongo itanu bibungenze barakiriwe kuri iryo vuriro mu gihe kare batarenga mirongo itatu ku kwezi imvo ngo ntubukene nk'uko byasiguwe na muganga jean marie hakizimana arongoye ivuriro ritoyi wakize ryo muri ico gisagara ca gitega asigura kandi nk'uko byandikwa n'ico kinyamakuru ko mu gutunganya iryo himiriza bashatse gufasha abo bakenyezi birimizi kwipimisha imbanyi ku buntu muri iyi ndwi yahariwe umukenyezi zimwira imizi uwo muganga gasaba leta gutahura icyo gikogwa. mu gusuzumisha imbanyi hakoresheje icyo bita ekogarafi mu bipimwa ku buntu ku bakenyezi baba basanzwe bafise izindi ndwara ngendanwa burundeko imenyesha ko iryo himiriza riri ribera ku ivuriro ritoyi wakize rizorangira ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ku kwezi ababyeyi n'abigisha bamirira kure ingingo ibwiriza abanyeshuri kuzindukira gusubiramo ibyigwa mu gitondo byandikwa na la voix de l'enseignant inyuma y'indwi zibiri iyo ngingo ifashwe n'abarongoye akarere k'indero muri meri ya bujumbura basaba abanyeshuri kuba bashyitse mu masomero kuva isaha cumi na zibiri n'igice z'agatondo kugira ngo basubiremo ibyigwa abenshi ntibayemera bavuga ko abasanzwe biga mu mashuri afise uburaro bonyine aribo byokorohera ku bataha batewe impungenge n'uko abana biga mu mashuri mato mato bogira amasanganya bazindukiye ijoro mu ibarabara muri icyo kinyamakuru bamenyesha ko n'abigisha bavuga ko ivyigwa bidafise ubikurikirana ataco bimarira umunyeshure umwe mu bigisha wavuga ko vyare kuba vyiza ubushikiranganje bw'indero bugarukanye vyigwa vy'inyuma y'umutaga bigisha bagafoma bahabwa amafaranga yo kwiyunguruza ano makuru tuyasozerere ku makuru yandikwa na Ranova kubijanye n'ingene ubutunzi bwifashe mu miryango ico kinyamakuru cerekana gifatiye ku biharuro bitangwa n'ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro Istebu ko ibice 47 ijana by'ingo zifise telefone ngendanwa ibice bitanu kwijana ijana bifise imbonesha kure ibice mirongo itatu n'indwi aribyo bifise Radio ibice mirongo ibiri na bibiri ku ijana ziba hagati mu gihugu kuri cumi na zine ku iba mu gisagara arizo zifise kinga ni na hano duciye dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi turangije Mukamwashikijwe na francine ndeho ku afatikanije na mihaye kanyange ibihe byiza ngaho iwanyu naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru